розшукав, добрався сушею й морем, стряснув ягнича за плече. Ну, а ти ж бо як думав, що і це і списав. Дружба не списується. З гордістю водив оріонець його по комплексу, щоб усі бачили, до ягнича друг прибув. Керівництво відрекомендував механіка як героя війни, людину великих заслуг. Це ж він свого часу переганяв у Лібаву трофейний крейсер Нюрнберг з німецької гавані в північному морі. Штату на таку махиню треба б тисячі півтори, а їхня перегонна команда була всього 60 чоловік. Та крім того, як виявилось уже в морі, крейсер був ще й замінований. В останній момент затаяні фашисти підклали під час ремонту такий сюрприз трейсер іде, а годинникові механізми, з'єднані змінами, теж ідуть. Якби з ротозіїв складалась перегонна команда, то, звичайно, б вибуху не минути. Але тут хлопці виявились на висоті, і цей ось механік там себе показав найбільше. Він перший помітив неблагополуччя, і в Лібаві, куди крейсер пригнали, йому за заслуги Чесний орден сам адмірал вручив. Механік слухав без заперечень. Приблизно так воно й було. Тільки аж надто щедро друг Оріонець славить тут перед людьми його скромну особу. На ягнича, коли вони залишились удвох, механік раз у раз косив оком, весело й загадково підкидав якісь туманні натяки. Стривай, мовляв, імениннику цілком можливо, що незабаром тебе ще якась приємна несподіванка підстереже. Уже по обіді явилися ще одні гості двоє курсантів з Оріона, двоє хлопців орлів з пакунками в руках. З засипали ягнича привітами та поздоровленнями від училища, від екіпажу, від порту, і вигляд, мовляв, у нього бравий зовні видає років на сорок, не більш, а ще ось як надіне нову парадну форму, що йому передано від Оріона в подарунок. І вже розпаковують на ліжку в вагончику, подають йому той морський парад, розкішний, ніби адміральський. У складі делегації першокурсник Шаблієнко, родом із сусіднього з Кураївкою села, низькорослий мовчкуватої вдачі кримузнячок. Ягнич його раніше не знав. А з ним можна сказати друг ягничів Олег Заболотний, інтелігентний культурний хлопець, що вже був у рейсі. Не один вечір прогомонів із ним ягнич на Оріоні під парусами. Ягничеві спершу аж дивно було, що він, цей син дипломата, який серед посольських дітей зростав, три мови знає маючи можливість піти й самому дипломатичною стежкою, раптом виявив бажання стати моряком, пішов шукати мудрості в класах морехідки. Вгадай, чому людина ту, а не іншу дорогу вибира. Торта могли б хлопці й не привозити. Даремно його розмальовував вензелями училищний кок. Такий гостинець більше підійде для дітвори із дитсадка. Там краще його оцінять. А ось форма морська вона таки не лишила ягнича байдужим. Примірявши, оглянув перед дзеркальцем себе в новісінькому скрабом кашкеті, в кітелі з блискучими гудзиками, і навіть усмішки не втримав. Все на ньому сидить, як влите. Не забули, який зріст, яка статура. Так уже й не скидав цього дня святкової флотської одежі. Незабаром з'явився Оксен, теж привітав ягнича з іменинами, подарував інкрустований топірець, хоч заодно й вибачився, що не вдосвіта не першим прийшов з поздоровленням. Причина, зрештою, об'єктивна нікому не було відомо на комплексі про ягничеву дату. Якби не вони, кивнув ягнич на друга механіка та на посланців з морехідки мабуть, і сам би про дату забув. Та й що, зрештою, в ній? День як день, тільки й того, що на рік старшим стаєш. Тим часом про Ягничів хай і некруглий ювілей дізналися всі, хто хотів дізнатись. Увечері на судні кафе зібралась кураївська рідня. Прийшли дівчата-будівельниці з букетами квітів завітало й керівництво комплексу. І, звичайно ж, курсанти Зоріона та друг механік, усі бажані й дорогі ягничеві гості. Оріонець розійшовся в цей вечір, розгулявся, таким його тут ще й не бачили. А Ану лишень, хлопці, пліз сюди, пліз шампанів та всього, що там у ваших трюмах є, гукає він до кельнерів до піратів тих доморощених. Може, і круда приховали, то теж на кін, бо ж гляньте, яке зібралося товариство. З кельнерами ягнич цього вечора не конфліктує, і вони йому теж ні в чому не перечать. Бо сьогодні він тут господар, він музику замовля. Хочете шампанів? Ось вам шампани. Крові піратської. Будь ласка, пліз і вже з'являються на столі келихи цього кураївського коктейлю, чорного та скаженого, що спосіб його приготування не вдалося вивідати навіть Чередниченкові. Залишається чортів напій таємницею фірми. Пішли поздоровлення, зичення, тости. Виконроб спробував був своє слово навіть по папірцю прочитати, але йому влаштували дружню обструкцію збили сміхом та репліками. І він обмежився тим, що тільки й сказав, рубанувши рукою повітря Будьмо. Друг механік вдарився в поезію, заговорив про яблуні, які в саду вони різні бувають, котрась аж стогне під вагою плодів, а та стоїть ялівкою та журиться, що нічого не вродила. А перед нами оце якраз та яблуня, що вродила, вказав він на іменинникову лисину. Тож честь і хвала тобі, такій яблуні. Ягнич, розстебнувши гудзики кітеля, впарений, крутов'язий, сидить знову за тими блищиками в очах, повними життя. Інна, яку оріонець, коли розташовувались, посадив навпроти аж не впізнає дядька, наче скинув із себе десяток літ. Відчувається, просто щасливий він зараз бачити довкола себе цей екіпаж прихильних та зичливих до нього людей, які ради нього зібралися тут, виказують йому шану. Щасливий він зараз бачити вас, хлопці з морехідки, що, як сини, сидять опліч нього, і кураївську рідню і дівчат-штукатурниць, і міцних з відкритими поглядами шахтарів, що піднялися на палубу із своїм власним шампанським, щоб теж належним чином вітати почесного моряка. Дружба, розчулено оглядає ягнич товариство. Для нас, флотських, це найперше діло. Могли б і забути мене ще живого списати життя. Трапляється і таке а зі мною, бач, сталося інакше. Тож спасибі вам, мореходи, і вам усім, хто тут є. Думаю собі оце. За що тобі, імениннику, така честь від людей? Рядовий з рядових, чорнороб корабля. Хай би, скажімо, на глибинах вугілля рубав, чи на комбайні уславився, чи вітамін винайшов проти грипу а то й рукомисло тобі життя підкидало все якесь аж ніби кумедне, вузли в'яжи, парусину пучками перемацуй, озброюй та вітер нею лови. Ну, ще чучела робити навчився, тартуті лендлізної хапнув. Але яке ж тут геройство? Просто робота. Часом навіть здається, даремно здається, з веселим протестом перебив Оксен порушуючи звичай. Не годиться в вічі людині компліменти казати. Та оскільки ми скоро розстанемось, хлопці забирають на іншу будову, дозволю прилюдно виповісти вам, Андроне Гурійовичу, те, що й усі наші хлопці думають про вас. Ви людина з великої літери. І не прибіднітесь тут для проформи. Він навіть підвівся щоб засвідчити ювілярові свою шанобливість, щоб усьому товариству чутно було підхмелену щедрість його застольного слова. Особисто про себе скажу, що наука ваша завжди прибуде зі мною. Багато чого через вас відкрилось мені. Може, вам і непомітно, але помудрішав Оксен, відколи вас спізнав. Вважаю так, є робота а є відбування роботи. Є звичка лямку тягти, і є горіння, є артистизм праці. Всіх розуміло нас запалити своєю любов'ю до діла, своїм неспокоєм підіймали нас, коли одягали цю лайбу у шати своїх фантазій. Тут не заскнієш, не закуняєш, коли поруч тебе невідступно всюдисущий вуйко наставник цей доскіпайло ріднющий. Оце характеристика. Синк'ю тобі, вдавано прихмурився ягнич, хоч видно було, що не полишив його байдужим цей медовий потік із Карпатських гір. Влучивши момент, підключились і курсанти. Досі, мовляв, скучає за ягничем майстром їхнє судно. До смішного доходить, дивлячись на Інну, почав розповідати заболотний, цей ясноокий курсант. Найменший промах на Оріоні, дехто з екіпажу схильний пояснювати саме відсутністю нашого ветерана. Без ягнича кажуть, чогось нам таке бракує. Позв'язував вузлом найкращі вітри і забрав із собою. То парусина виявиться неякісна, то вітер под мене той. Замполіт сміється, може, просто ока його не вистача. Давайте без містики, хлопці, конкретних причин шукаємо. Справді, хотілося б, щоб він коли-небудь хоч погримав на нас, щоб, коли заштормить, зареве, почував ти поруч себе ходячий живий талісман. Гадаю, ви ж, Гур'євичу, не образитесь за таке слово. Називай хоч і пітекантропом. Для ягнича чути визнання курсантське просто як нагорода. Бо це ж після того, коли ми одну ніч відмучився, почуваючись людиною брухтом, відкинутим за борт, на поживу акулам старості та самотності. Вважав, що списано із пам'яті тебе, гинув під нашестям сивих думок. А виявляється, не забуто згадка про тебе досі на Оріоні живе. Хотів би весь перейти, перелитися в них, в молодих, всю душу, яка там уже є, під вітриллям Оріона лишити, щоб тільки шкаралуща, як від горіха, в могилу пішла. Де ж ваші хлопці смажені бички? весело нагадує ягнич кельнерам. Ваше блюдо коронне де? почали з'являтися і бички. Поставлено було таріль перед ягничем спершу, але він пересунув її до друга механіка. Пліз, старий бочколове, бачиш, який орел подає. А подавав той самий кандибенко, якого ягнич за сміття та з'їдини із судна стріском виганяв. Теж мій кадр зверни увагу, як личить йому ота розбійницька сережка у вусі. Що далі веселіше ставало на судні. З'явився прикордонник за кордоном. Дуже він був тут зараз, до речі, своєю музикою, замість отих скажених джазовиків з гуркотнівою та з брязкотом. Сьогодні, наягничеве щастя, вони вихідні. Заграй, заграй що небудь про морську даль, гукає навстріч другові оріонець розпламеніла, щедра на усміхи нелька, підхопилася з поміж шахтарів і, високо тримаючи пінявий келих шампанського, теж до акордеоніста. На ось почастуйся, Джафари, та піддай вогню. Може, хоч полькою вдасть якогось шахтаря в кураївку в прийми заманути. І тільки музика почалась, підхопила до танцю, вихором закрутила директора здравниці, солідного, в окулярах. А коли він трохи отямився, Нелька стала щось весело щебетати до нього. Може, про сина, який удалець він у неї вдався, крім зоряного глобуса, ще й атлас поверхні місяця десь роздобув. Недавно показував той атлас ягничеві. Оріонець навіть здивування висловив. Нащо тобі, хлопче, ота пустеля, оті вирвища безжиттєві? А для контрасту, щоб більше нашу планету любити. Так усе тут сьогодні складається доладно, така тут радість спілкування панує, ні лайки, ні бійки. Самі собою утворюються пари, нові нові виходять, випливають до танцю. Святкує ягничева душа радіють очі дивитись, як Олег Заболотний запрошує Інну, як чемно веде її високий та ставний під хвилі старовинного вальсу. Ідуть у парі, ніби створені одне для одного, ясно та чисто дивляться одне одному в вічі, не говорять нічого, бо, мабуть, ніяких не треба їм зараз слів, промовляє за них сама молодість розбуронилось радістю, ожило все довкруг горіонця. Хлопці пірати так спритно ковзують з під носами поміж столиків, і химерні оті оксенові риби, що плавко пливуть по панелі, аж ніби всміхаються до ягнича. Все тут уже колесом іде. Одні стають, інші, навіть малознайомі, підходять з поздоровленнями, підхмелений Оксен поривається співати заводить до тепних коломийок, навіть сороміцьких, та, на жаль, інші не дуже вміють їх підтягти. Навіть червоної рути, крім тасі штукатурниці, до пуття не знає ніхто з присутніх. Довкола людно та гамірно, від танців палуба аж гуде, а знизу вже чути й гучний голос Чередниченка, що припізнився, затримавшись на ще якийсь із нарад та все ж заїхав, якимось чуттям зачув з відстані, що тут відбувається. Підіймаючись трапом нагору, він уже перегукується з кельнерами та куховарками, жартома допитується, де тут бенкетує той морський вовк, що його дала світові кураївка. Зрозумійте ви, ниткоплути, ягнич це наша легенда, гукає до когось. Як умре, більше такого не буде. З'явившись на палубі, Чередниченко з ходу хапає свої могутні лабети іменинника. То як, брате, кура чи не кура? А келих з піратською кров'ю відсторонює, бо не знає, з чого це чортове піло робиться, яка його формула. Крім того, мотор дає себе чути, на груди показує, не те, що коли був молодий. Вийдеш у Севастополі на Графську склянку нахильці, рукавом бушлата закусив і пішов шпацірувати. Підсів до механіка з Арктичної, і вже вони, як давні знайомі. Уже Чередниченко йому про врожай, який він цього року гряде, та ще, як було, розвелося одного літа мишей на його найкращому з пшеничних полів. Пшениця ну як очерет, а мишва йде тьмою спершу підгризає стебло, палить, і тоді вже на землі виточує молоде зерно. І чим боротися? Хто підкаже? Ось тут і з'явились орли. Сто літ їх перед тим не було. Думав, уже зовсім перевелися в степах. А тут раптом цілі ескадрильї, сотні чи й тисячі поплило в небі і вже пікірують, б'ють і б'ють на тому полі мишачу орду. Дочиста перебили і зникли в небі кудись. Жодна пара не зосталась, не загніздилась у лісосмузі. То це не загадка? Оце вам не мудрість природи. Вільно тут дихається після денної спеки. Легкий бриз дмухає з моря, обвіває розпашилі обличчя, тепла ніч огортає судно, де так добре почувається кожен, де ягнич у безмежній щедрості погукує знов до кельнерів. Ану, синочки, ще, ще сюди, пліз чого-небудь, хай люди повеселяться. Буде тут сьогодні співу та гуку допізна, до того зеніту південної ночі, коли весь небозвід могутньо вигнеться над морем і степом, прозерне, заясніє величезний зоряний атлас курсанського неба, тільки вглядайся в нього та читай. Двоє ідуть узбережжям, а куди? Яке це має значення зараз? Безлюдно та зоряно, і чумацький шлях світиться над ними, існує, немов би для них особисто. І тільки їм двом сьогодні належить ласкава ця ніч і вся загадковість світобудови. Коли йдеш уночі крізь океан, то враження таке, ніби йдеш крізь Всесвіт, крізь простір вічної матерії, вічного буття. І ніде, як у рейсі, серед непроглядної тьми, серед безмежжя вод, ніде не відчуєш так свій зв'язок з усім безконечним і сущим. І навіть якщо ти лиш курсант морехідки, начинений знанням лекцій, сузір'їв, течій та приладів, тобі все частіше думається не про них, а про те, хто ти є, що за один, для чого з'явився і яким маєш пройти свій єдиний для тебе рейс рейс власного свого життя. Для нас, звичайно, мав значення його досвід, віртуозне орудування парусницькою голкою, повільно ступаючи, говорив заболотний до Інни. Але куди важливішим для нас був він сам у своїй простій і мудрій людській сутності. Людина основа, вузлов'яз життя. Моїми словами. Дівчина мимовіль усміхнулась і запитала. Мабуть, ганяв він вас дуже? Ні, не те. Якраз і вразив він мене своєю делікатністю, тактом, вродженою сказати б, тонкістю натури. Якось помітив на Оріоні, що я розкис, а була саме така смуга. чому занепав духом, знікчемнів так, що й згадати соромно. Мучили кризові явища, адже порядки на судні круті, робота каторжна. Новачок іноді й не радий, що зв'язався з цим морем, ускочив по саме нікуди і ягнич ніби в душу мені зазирнув. Кличе якось Ану, ходи не сюди, хлопче. Думав, роботу яку дасть, шмарувати, драїти небудь заставить. А він повів мене в кінець палуби, посадив поруч. Був саме такий, як зараз оце зоряний вечір, і ану, розкажи, що воно в тебе, звідки? А що я розкажу? Чим похвалюсь? таке благополучне, таке удачливе було донедавна життя. Виростав за батьковою спиною, ніяких труднощів, все гладенько та легко. Чим тобі там клопотатись, синові дипломата, що на мангових соках виростав? До п'ятнадцяти літ уявлення не мав, на якому дереві росте хліб наш насушний. Не те, що ось мій друг Шаблієнко. Його з дитинства на фермі життя гартувало. Такого, звичайно, і морехідка страшною не здалась. А вас хіба силували вступати до морехідного? Якраз ні, сам вирішив. Книжок начитався, та ще батьків товариш, морський Аташе, багато розповідав про флотське буття. Тож давай морехідку. Уявлялась наївно, як, мабуть, багатьом уявляється корабель білий, дороги голубі, життя рожеве. Перший місяць, доки наш брат-курсант помідори в радгоспі збирав, все терпимо було. Але потім справжні випроби для курсанта починаються пізніше, настільки згодом збагнеш, яка це справді важка професія. Настільки приваблива, настільки й важка. А надто зараз, коли НТР вдирається і в нашу сферу морську. Скажімо, для рабиста на судні, який з рубки не вилазить весь час вічнавіч перебуває своєю апаратурою, виникає проблема самотності. Західна статистика відзначає, що майже повсюдно спадає тяга юнацтва до моря. Помічено явище загадкове, що його називають втеча на берег. Одні в цю епоху на берег, а ви у зворотному напрямі, з усміхом зауважила дівчина. Так, але це може мене і врятувало міг би й скотитись на дно піти, бо ж, за висловом ягнича, топить не море, топить калюжа. Я навіть не помічав, як вселяється в мене цинік і легкодух, не помічав свого раннього зачерствіння, міг байдужим пройти мимо чужого болю. Та що чужого? Навіть у ставленні до батьків раз у раз стала з'являтись вимагацька правота, грубість брехливість. Зовсім не схоже на вас, тихо вигукнула Інна. А було, уявіть собі, усміхнувся він. Коли вже сповідь, так сповідь. Одне слово, розпоганився хлопець, якщо вдатись до ягничевої термінології. Жив і не помічав, як поступово зникає з душі оте первісне, раннє, чисте. Мабуть, і зовсім би розпоганився, якби не зустрівся мені в найтяжчу хвилину саме Ягнич, цей Ясновидець. Досі не знаю, як він догадався, що я в такій кризі душевній, що тільки й вичікую моменту, як би кинути морхідку. Догадався і отямив мене, стримав, по суті, перед самим падінням, чимось так заторкнув мені душу, що й не знаю, чому я перед ним відкрився з усією відвертістю до кінця ось так, як зараз відкриваюся перед вами. Почув від нього і про юність його, і про ціну випробу, і про поняття честі. Завдяки йому для мене в новому світлі постали батьки мої і морехідка, і я сам із своїм майбутнім. Так він допоміг мені зміцнитися внутрішньо. Не знаю, як ви ставитесь до медиків, а я ж медичка. О, ну, це приємно. Так от деякі з флотських медиків твердять, що після кількох місяців плавби по морях у людини настають фізіологічні зміни в організмі і навіть у психіці. У мене ж це почалося змінами в характері і змінами досить крутими. Після цього можете уявити, ким для мене є наш Оріон і цей наш ягнич. Тяжко він пережив з Оріоном розлуку на жаль, неминучість. Це правда, нібито вітрильники вже своє доживають. Безпідставні розмови, принаймні я так вважаю. Звичайно, епоха вітрил це для людства як його молодість, поезія молодості. Але думка творча, смілива, проєктує вже гігантські парусні судна майбутнього. Та й чому б їм не бути? Через океани гнатимуть величезні вантажі, єднатимуть континенти і самі паруси управлятимуться електронікою. Більше того, вірю, що буде сонячний вітер, зриваючись від корони сонця, пожене і пожене в далекі світи вітрила космічних колумбів. Це не пусті мрії, Інно. Думки про це вже зараз виношуються декотрими диваками, і я, признаюсь, теж належу до них. Вітрила, безмежі просторів, вони справді здатні заполонювати людину. Чари тут є не інакше, він засміявся. Не так чари, як, мабуть, поезія вітрильного лету. Можливо, вічна тяга кудись це, певне, те, що спокон віку було і до віку буде в людині. Можна зрозуміти нашого ягнича, чому він і досі не знаходить собі спокою. Ми всі за ним, повірте, шкодуємо. На Оріоні вважається, що ягнич приносив нам щастя. Більше того, скажу вам по секрету, маємо з Шаблієнком завдання приглянутись до нашого батька перед новим рейсом, може, найвідповідальнішим. А ще я йому вдячний, що ми з вами зустрілися Інно на цьому ось узбережжі. Могли б так і розминутись. Ніде б у житті не перетнулись наші стежини.